inoizko programarik ederna izango da. Etorri geha eta etxegun funtzionatzen ari musikalak. Etorri geha eta ustez preparatutako lanak badesagartu zeizkigu urdena horretik. Ez dakigu gaur zer gabiltzan, dakiguna da, ze den. Ze gaur, aprilaren hogeita laua da, eta gaur bezalako egun batian, ze gertatu den, bakontatuko izbogu aztego. Esaterako, esaterako ba, gaur egun ere hainbeste zalaparta ateratzen duen momentuz notiziak, baina AHT egiteko ituna sinatu zuten 2006 garren urteko aprilaren hogeita lauan. Abiadura hondiko trena egiteko ituna sinatu zuten hain justu ere Eusko Jaularitzak eta Espainiako gobernioak oraintxe bi urte. eta ara, ara, notizi kuriosoa, mila sortzi duen urteko, apirilaren hogeita lauan, bizikletaren lehen prototipoa asmatu zuelako Car Drives Baroiak. Horeindik, ez zeukan pedali bizikleta horrek. mila bederatzen dolaro gaita marrean berriz Hubel teleskopioa espaziora bidalizuten. Eta 2000 eta laugarren urtean Euskal Plen, Pen Kluba barkatu sortzeko batzarra egin zuten. Euskaraz sortzen duten hogeita sortzi idazlaren babeserakin abiatu zen Laura Mintegi lehen dakarizela. hemen dago benetako notizia ze gaur bezalako egun batian eta guen dela hogeita marrurte eh? ba lurrikara txiki bat sortu zen azken portuko herrikan Gorka Agues sortu zen mundura Gorka Agues jaiosan mundura eta baseo beto gaur etzelako egun bat kointzitzen dunez, babea gure hartzera etortzea. Ez da guen gure artean, baina konfientza osoa dukau, hemen izango da Leister, Bokalio eta gusta. Izan ere gaur ba, programa berezila eta ederra egin nahi deu, ba, udaberriko egun zoragarri bat tokatu zaigulako gaur goizian, ba, goizo esnatu zeaten guzti jo, konprobatu alizan dezue, ba, ze eguzki epel goxo eta freskagarria zehon gaur goizian, eta, bueno, lanetik irtzen ondoren ere, ba, nola jarretizun, ba, nola ontziteken bat eguzkitan egin goxo, ba, guk ere, ala nahi zaituztegu gaur euki, Hori bai, ba, bero handi jagualdi mozkazue, edo izan baldi maituzue, hemen txe soluzioa. Izan ere, izan ere, ba misterio eta mirezmen handia sortze duen lagun baten ba, erropetan sartuko gea gaur eta arraioenea ba dekoratu bereziz jantziko dugu ostegunero da okilo mesala gaur itxasora amilduko gea gure urpekarean arraio irratiko aparatu guztiak hartuta Ai, ai zema denbora pasatu ote deun ba itsasuari begira, zenbat aldiz esan ote zein ederra dago itsasua, zenbat aldiz gorrotatu ote deun itsasua, zerre ikusi deunian eta inguruak txikitu dizkigunean. Hainbeste miresten eta hainbeste denbora pasatu deun itsaso hori eh, ordia misterioz betia dago. Ze ikusten dugun guztia gainekoa da edo kanpokoa. Baina ze eskutatzen dute barrutik. gu gaur horregatik jo nahi dugu itsasoaren bihotzeraino eta bidaia horretara itsasoarako itsasoaren bihotz horretarainako bidaia horretan bazuen konpainia eskatze dugu Badakizuek gidari zeintzuk izango gean hoeta zazpi zapata eta DJ doktorea zuek inbehar zuen bakarra da baurpekarira saltoin azken abisua navegante guztientzat. Bazatozte? Itxasuetan ondoratu nahi? Gure urpekaria pixkanaka pixkanaka Itxas barrura sartzen ari garenean ez dakigu itzuliko garen. Dakiguna da, zagoa Eta dakiguna da, ederra gine dugula Beraz, gaurkoa, Urpekariz dekoratutako arraioenea izango dugu eta lur berriak edo espazio berriako bezan deskurritzera joango gara ze bagizue, patenok ibiltzen garela mundu berrien bila izan ere mundu hontan ba, mundu pila bat daude ezagutzen eta deskurritu gabekoak oraindik horri biltzegea trena hartuta bate eta beste edo egazkina hartuta edo zesango izuet bizikletan bestela baina inoiz ez gara amildu hortxe, aldamenean dakaun, itxaso eder eta misterio horretara. esan dizugu bai gaurko urpekariak ba, prometitzen zuela eta ba, bidei hau ba, emozionantea izango dela inolako dudari gabe gu gara pixkanak pixkanak girotzen itxas barrura miltzen ari garen bitartian Thank Thank you. dekoratutako arraionean gaurkuan eta asteroko ba, menuari jarraituz ba, gure sortzi planak gure azteko agenda proposatuko dizuegu. bukatzeko eta behin, ba, ostialdean biharko ba, gure proposamena lizuna da, zeharo. Proposamen lizuna egin egin ba, pelikula erotiko bat hartzea komentatzen dizugulako eta inbeste maiztatzen. Edo hain goxo lagundu zuen horrekin, egoteko gombite egin egin bihar iduntzerako. Batzu guentzat horri bideko gara Manhattaneko lurrak deskubritu nahian. Eta pelikula erotikoak ikuste dagoa, ma bueno, <laughs> proposame bat bintza bait. Garganta profunda. Ala, ditotu bintza, Death Proof, edo lako bat, inglesez, pelikula sonatuak, klasiko bat ba, batzuk bihar ikusiko guna. Larumatian, larumatian zer, ba, goizian goizio esnatu eta pausoz pauso berrezuen eskubiden aldeko ekimenian parte hartzia, zaruzko musika plazikat, plazatik aterakoa bortxe amarrak aldian, eta askuitiraino, ba, oinez, pausoz, pauso, ba, aldarrikapen horiek egin nahi dira, beraz, zuri ere, gombia ba, ba, jaigiro protesta salaketa horretan parte hartzera. Eta iganderako zer, iganderako gure proposamena ere, ba, argia da. Ba, igorri nospatuko delako Nafarroaren eguna, eta Nafarroa, Nafarroa beherara, gombiatu nahi zaituzteku, arraioeneako, ba, lagun guztia. eta musika drastiko jarri bat dugu basteleneko proposaren egitea tokatzen zegulako da hori. gaixo jarriko gara. Astelenean esango dugu igande gau guztia botaka pasa dugula, kalentura dugula eta grano batzuk atera zaizkigula eskerreko ipurna Eta dituko dugu lanera esanez. Ez gaudela ondo, ez garela pertsona eta astelenak oean emango dugu da. bat hartuta, main dire zuri harinetan, eta ezkerreko ipur masa elgerra notuan, amonak eman izizkigun botata. eta azte arteko proposamena ba, beti betikoa da izan ere azterterako proposatzen duguna da izaten da interneten ezagutzen ditugun txoko eta plazetan bisita bat egitea eta leku guztietan gure laprasta guztia ba plaza hoien lanean ari direnak motivatu daitezen. azkena Horain bai dela azkearen azkena Oste jai izango dugulako behiren txunok Beraz azte azkenerako ba Proposamen Ez seguru nare goz originala Baina bai azte azkenero egiten ezten horietakoa aspaldiko partez kantu zaharrak topatu, fotokopiatu eta afari koizkor bat antolatzia lagun giruan ba, kantu zaharrak kantatzeko mai baten bueltan eta azte buru luzua luzeari hasiera emateko planona ez ostegunerako zer, ba, ostegunerako proposamenik gaurkoan ez dugu ingo, esango duguna da, balizar etorre doktorea, edo ni ez gutxienez, gaur zortzi, ez garela hemen, zuen belarri hartxak, sirikatzen arituko, hemenik bi aste barru etorriko garela, beraz, ba, ostegunean, urren ostegunean, kompetentziari utzeko dugu arnaz pixkat hartzen. zian itxaso ondo barneratzen eta gero eta argi gutxiago sartzen den arren espazio hauetara gero eta eta ederragoa da hemen topatu liteken guztia Eta azte ontako berri dagokionean zer pare bat aipatuko ditugu bat da ba, gure herriko egunkari ba, zesango dugu. Ba, periodikoak, herria egin nahi periodikoak, diario askoan alegeta, gaur notizi bat azaldu dela. Eta notiziak zion, ba, Zarauzko golfa, eren, ba, bi edo, ba, narroz izeneko familia batenak direla. Zarauzko golfan narroz izeneko norbaitenak direla. Bueno, eta txiste errez bat egiteatik, guk ezagutzen ditugu makina Zarauzko golfa, bestirenak, narrozenak. Eta bigarren eta azken notizia baipamen ba, berezia eta bihotzekoa debalde aldizkaria bakaur gaur jaso dugulako etxian, etxeko buzoian e, zabaltzeko ia tarterik ere ez izan, baina hainbeste presietzen eta maite dugun ba, aldizkari honi, ba, gure ogorea eta gorazarra hori bai gaurkoan kartatxo bat zekarren, ba, orain arte azkeneko posturtetan behatzi euroko horretzen haitu dela eta urte makku ba, eta pixka bat joko dutela, baina berdin dio. Hori ere, ez da asko izango, beraz, ba, ongi berua, debalde, adiazkariari. Thank zer zer, ba, irugarren gonbidatu ere, hemen dugula edo, gure gaurko gonbidatu berez ere hemen dugula. Minutu bat eta hogeita segundu, eta hemen txea izan hori gorka, hau ez, handi eta jaun andreok, hemen zuekin, gorka hauez. Alarma guztiak saltatu jan. alarma guztiak saltatu zizkigula esaten nua bai, Interruptore eta dimbre eh, guztiak eta dana e, dimbre guztiak eta zera interruptore guztiak ementxe eskura baina aritza falta dios baina de problema ki Mi gete que ya se cable de con Anaues, baina guain inde gaberia urpekarilla. Da hemen bakik, hemen problema mo aldemazio kondua gitxastik tanok. Bai baina hori de bosgarren gompargoza suelto zio da hor, <laughs> atiak initek, nioak, eta, eta zapaldu itek. Da. I, hemen zoze raroa pasaz aigu, porque de, repente zata hori hasia Bai. Eta, zoze raroa, hemen arraioko mai hau ezin da ikutu, porque kalambrio mateo. Kalambrio mateo, <laughs> me kauen dio. Aitu zak, aitu zak, itxaso azpilla nola gauden eta itxasotik ikusi daiteken guztia. Baizia, ematen mia jaisten ari eh? venga, venga, eh. Favorez. Ba, mia <laughs> nola la ja, ba. A ber, hau ez. Hori, ta... gara ibateko turreko kontrarlo jabezela. Eh, gara ibatian hemen kuarriak batzuk, eh? Ez danak. Baina batzu juntatzen zian da, behaien turra ite zuen, turra, bai, biziketa hartu eta hola eta hemen, zera, no, bai, jo eta no? mia eta hola eta hola eta eh, hola, pedalak ematen, ere iten alegitea. Hala, egore. Eta, hori ba, mia geizteak ba, hola, iru eta iatzen zian, da, flop, flop, flop, flop, flop, flot, Bueno, eta haze, a ber, Imanol, Gabon Gabon, dik gabon Lizare bai enmentzi JR, hori iretzako JR <laughs> eh, Lizare bai enmentzi hori, fenomenua Gorka, eh, galdera egingo eskila tola Tipo irratza jo honetan bezala, o ez dira galdera egingo Bai, bota Galdera? Bota ba. Batutan ez, eh? Ia, ez, ez, ez, ez Zemat, aldiz, ibideiz txalupani, eh, itxasua Zenbat alde izatea izitxaso? Hola, abote pronto, ni baki aita beti arretxikita eta hola, eta zea eta baki gori. Bai? Da, ni abote pronto hola, ba, oita marraldiz. Bizitza guztian, oita marrurtien dizkila gau, oita marraldiz, urtian behin. Azteko eta behin, hori da esan behar. Jai horrein nitzalare, bai, eh? Zeus duzu ez, eh? Kulunkan, kulunkan, kulunkan, teoriri, txantxibiri, txantxibiri. <laughs> gaur, oita marrurte betitula ba, gorka goez azken portu eta horretik ekarri daula, ba, raioenako urpekari honta da, behar nahiz tezaten mian gaudela, ba, gu hemen gaude ba, kantauri itxasoko ur sartuta, itxasoren bilotza konkistatu nahian. <laughs> gorka, beste galdera bat. Bota. Eta itxaso bat abaiz, urazpilan zemat aldiz Arraldian da ibilaiz, izola, antia joak eta jantzitete. Eee, eh, bai, e, bakizue e, deporbi hola erdaraka da utxe ez e, begian aurrian beti eraman izanagatiko ez dakit zeba baino ba itxasua igual gutxien e, sartu eten estilua da euskitakoak asko ez ditut erabiltzen no? Uh -huh. ur azpikoak igual gutxien erabilituten betaurreko mota dira Ia gorka, eta antia joiek, antia joiek nondik edo zitu? Eh, eh, ezekit, ena gogoratzea <laughs> Ah bai, eh... Ikero zitu bat amatek edo Ni, ni, bai, eh, baki, zapela etza eta... Zapela etza <laughs> Eri, omestu urtian zean, omestu urtian zean, jakingoak, no? un mensaje antiajota. <laughs> Ah, okay. y pasa esto antiajota. Eh, eh, lógico irituko tú con va. Este sí, al que era si visita puta hostia, eh. <laughs> Vale, eh, sí. urresko riesgo en gocio, o sea. O te cago ahí. Cabela, Rusia, este plan. Es algo, es algo. Antejo a que no tan somático este. Total, que ire eskolan aurrian, ire eskolan aurrian, ero zizkia, no. ire eskolan aurrian. Nerea, nerea, de este baño. Osego, osego, eso mati guzti gante joaken duta. En... sea, nik aukera jarreko izkila. I, i, a ver, a ver, ba, ni asko, ikusi, asko ite ikusi. Porque, jakingo ekenez, ni solda oskatik ena libra. <laughs> Porque, sí. Ni libratu nau izumizuan aukelako, ez antiahu bakati. Bai, bai, bai. Ni egiten nian txarrangoa klaba hau. <laughs> da, zagarra puzka, pa! Baina, benetan, benetan, Ido aukera jarrita. Osa, edo pixka bat. Edo oso gutxi, edo koskorrik <laughs> ez zen aukeratu bat. <laughs> beti erdi aroku izena, erdikua, erdi ja. <laughs> Ondo zio. Erdi ja. Estremotakua txarra da. Beste galdera bat, oantxe bertan bidei txartel bat. Inungo presio mugei gabe, aukeratzeko, ba modua izango bauke, noa jongo izan, ze bideien guke. Eh, benetan zaila, Liza, arrazi guztiak. Baina, hola, e, leku goxo batea goxua e, sentido e, zentzu, a ber, ba e, kalidua, oza, bero bero girua, hola o... eska tropikala, edo zen bai, oskila na, hola otzat, nahikoa zekaten bene, bizaparra aguantatzen, nire guztia apurka zungo ziagire bizitza sexual eh, bueno, hola a ver, <laughs> Begita begita beitu eta egitea zango ja, ti me cago en la Rusia eh, egitea ezatea gania zea, mikro bateki zeatze ziaki eh, eh amen motivatzea gozatzea ah, motivatzea ziaki eh, hola, xe, a decir la puta verdad <laughs> Venga. Eh, baina baita ya begita, babu da. Foto, <laughs> ok. Eh, uste baino okerro. Baino? Hortxe, eh, eh. Baki, beti... Zapaturo guerra, nor. Eh, eh, zapaturo, ez. Baño, nahi beste ez, baino... I, eh, aldala, bakik, ki. Eh. Eutxu da... Amendikan, eh, deitze zuet, hogeita marrurtekin, guendikan e, gauza nahi ditugun gauza guztitako, zentzu sexualian, klaro, galdera puta honei segitu. <laughs> e, hemen da kasuela, mutil bat prez, nahi zueneako, ba, elkar konpartitzeko. bihotzera iristiar gaudenian, bueltako bu, bidaia egiteko batere joi gabe, hemen gelditu behar baldin bada bere, kompainia onian, noblian, ba beste galdera bat ingo jau, azken portuko semeari. Nola deskribatuko ke, ire burua. etzekiat, ez da nondik hazi, azteko, hori, no? Guzti, guztu, ba, azteko, ah, ez da gait, ez da nondik hazi. Fizikote, Antxua. Beste Ba, ah. ni, batez ere, igual, en... En... Hola, jendiak... En... Ez dit... Asko aurpegiratzen dez... En... Aunque e, geho eta geho, eta nik hori eskertitzen, no? Ba, norbean autokritika barruan, no? Baina ni konsideratzen naiz, ba, e, pertsona e, erdi autosuficiente, no? Eta betire, ba, gora goiko listoia helduaz aldala, no? Autosuficientzi horren barruan. E, gauza horiek nere eritziz, ba, gehi sinistiare ez komeni da, hor dut Zorka plazer bat izaten nahi da, gemen bidea jatzi direkin, egile esan ja behatzi gutxituk eta lau bat baina, a ber... Beste egitezkeu bat dut. <laughs> Gutxen erabili izkiaten antia jua gure azpiko, itukela egu, e... Mani... Hori, itxasuna. Hori, baina amarretan beste programa batekoak etortzea izkiu ate joka, eta jai, maza ondo egizatzen <laughs> batia. galdera batzuk ingo e, bueno, bat drastiko xamar. Jotu Eriotza. Zer egiritzat eriotza? Eriotza. e, ba, eriotza neretzako da e, e, bukaera, osea, mobilan batean bukaera bezala, que no vale ni pa tomar por culo. Hola, eriotza hori de, no? Baina beti txigitatik sinistu ara ziziek dekela stand-by, no? Como que urte guzti zitzaltzen gio zio getzekia zebaki se <laughs> Orduan horretik izatea stand by, hori dek stand by Eta eriotza ba argi utzia, no? Kaput Eta guen ingoizketen galdera ditu, ba, tipiko hauetakoa galegia Nik bi aukera jarrako izatea eta bi horietako ata aukeratu behar behar baino atolagosti ez eta zergatik gatik arrazoi baina hola tipa hori eh, pipa hori, prest! Ostia, nahi... nahi adetismoa Eintrenau Gaur izerte bota gabe, ez da jongo mendikorka Barilo zapalduak Ardua ala zerbeza Zerbeza bizikleta ala korrika? Bizikleta. Zagarri egin hau gai izaten ni. Horrati. Atze, atze ingo jo berriro. Horre nengo atze. Zerbeza ala ardua. Zerbeza ala ardua. Zerbeza, ze uste... en... Eh, zeago dala, e, lizeri garri joekela. Eta bizikleta... eta bizikleta okorrika, ba, bizikletan tontuan agutsi egitekela. Pelikula onbat bat edo diburu onbat. bat. viceversa. Ahora que ya Laura ¿Eh? canto con Esquillana. La bauquera. Alegria, aurrena liburuak geho pelilla, edo pelilla aurrena, eta geho liburua, edo liburua liburua, edo pelilla pelilla. Oie, itur Laura. Goizetan, irugi jarra arrautza prejituekin edo kafe utzu bat. Zein aukeratuko? Utza. Zeatik. Utza zeatik e, eh, bisigarri zentzu hori gustat zait, euna eh, eta hori, eta eh Ba, guan, sumo nara jakin desnaztu, eh? Euskaldunak izan oiturak gau hori eta txarra omen da. Nutrizionista guztiak esaten omen du, eh? Txarra, ala! Bi galdera, gelditze izka egiretzako. Aurrenekoa, ipurdia ala titiak. Titiak. Eta azkeneko aldera Edo zeba zeatik, zeatik, zeatik Ah, zeatik Ba, biguno iruditze zeizkitelako Bere momentu plusi hande bai Alegia gogorren dabe <laughs> en un momentu hande bai Biguno ipordia baina, nazki no? es que... Eta bukatzeko, bajua edo txirula? Ha, txirula tipo festetan ibitzeken. me <laughs> eh, lingua. O, o kolonen danborra, no te jode. Habe, Bajua, noski. Bajua. O... O, o azpikua. <laughs> azpikua, nahi, bajua, baino. Gorka ez mila uzker gaur arraioenean izateatik. Zue ere bai, eta batez ere, ba, hori, holako niretzako egun betezi bat ba, niretaz akordatzeatik. etika Naiz eta, naiz eta gaur izerdi pixka eta teber izan duen, ba, bueno, egitezen urez zinguratuta gaude, gaurko arraio ene hontan beraz izerdiak kentzeko ba, aukera ona izango ba, urazale iriste ganean goiko txapela kendu eta bainoko eskor bat hartzeko aukera izango dugu nahizta urak hotz dauden hau hendik amairu amala okorra dutan omen dago itxasua Oidek, alegi ja guain iru erreketatik ja zona jetxiko begala, hola Emango ja unostikak, bai, igual Ba, hoxe